por tão pouco eu perdi você. Não pensei na hora de fazer. Eu tô quase desistindo. Eu me sinto um menino quando estou longe de você. Eu acordo pensando em te ter. Sei do erro e vim me arrepender. Traz de volta o nosso amor, isso não é caô. E por favor, devolva o coração que tu levou. Mas só não diga que acabou Se ainda está teu cheiro grudado no cobertor Sei que sou maloqueiro, mas o que eu sinto é amor Não diga que acabou Não diga que acabou Se ainda está teu cheiro grudado no cobertor Sei que sou maloqueiro, mas o que eu sinto é amor Não diga que acabou que acabou. Uou, oh, yeah. Uou, nada bola down, baby. Oh, dá bala no beat, manda pra ela, vai. Huh. Sei que às vezes é difícil de entender, mas não escuto o que essas pessoas falam. Elas não querem o nosso bem. Escuta o que eu tô te dizendo, só me escuta. Eu tô aqui me tremendo de raiva. Eu tô fora de mim. Ele disse que ia vir pra cá. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Se nós, gente, ele é um cabra safado, isso que ele é. Ele tá chegando aqui, ele vai ver o que, é que eu vou fazer com ele. E manda o número dessa vagabunda pra mim, que eu vou aprontar uma. É hoje. E manda logo, Arruma, te vira. Tu não manda essa foto, te vira.